muy emocionada de estar acá con ustedes. Y bueno, es sumamente importante tener una noción previa de qué está pasando en Brasil. Bueno, en Brasil hay un gobierno golpista que luego del juicio del impeachment, que los del jurado y esas cosas decidieron que la presidencia Dilma Rousseff ya no podía seguir más en el gobierno. Entonces, por el momento cuentan con Michelle Temer, que está como presidenta actual, aunque no es para nada <laughs> legal. Y bueno, contando la situación, eh, mis compañeros, amigos de allá de Brasil tienen miedo, en la calle está el miedo, está la criminalización, está la persecución ideológica, está el intento del nuevo gobierno de privatizar todos los espacios públicos, hay marchas y todo esto. Y bajo este contexto yo tuve la oportunidad de hablar con la coordinadora Roxana Fernández, que aparte de ser coordinadora nacional del movimiento del MST, eh, también estuvo en la toma de la escuela. Eh, bueno, les cuento que qué es el MST. Bueno, el MST es un movimiento de las agrupaciones de Sin Tierra en Brasil que tiene un gran apogeo, o sea, es muy importante porque están con todo lo que tiene que ver con la reforma agraria, el campo y como la introducción de eso, una mayor libertad y forman dirigentes que luchan por la tierra y por los derechos y la igualdad. ¿El MST tiene un desarrollo en todo Brasil o en qué zona? ¿O en las ciudades o en el campo? ¿Un poco de todo? Pues la verdad es un movimiento que se encuentra establecido en diferentes estados. Brasil es un país muy grande, es mm. como 2% más chiquito que toda Europa entera. Y bueno, sí, eh, en el nordeste está la agrupación del MST, pero también está en todas las localidades centrales, como en Brasilia, como en Sao Paulo, Río de Janeiro. Y esos espacios. Y que de alguna manera también ha sido organizaciones que han plantado de alguna manera límites también y contradicciones con ciertos modelos de país. Recordamos que en su momento se le había presentado esta carta, digamos, este documento a Lula con un montón de exigencias que, bueno, después el MCT termina retirando su apoyo, con, Dilma básicamente ha pasado lo mismo, entonces es un movimiento que de alguna manera viene luchando hace años dentro de su territorio, conocedor como ninguno y que además ha puesto el foco en la formación política, que no todas las organizaciones lo hacen y que también eso ha fortalecido mucho mucho al conocimiento que han tenido de su desarrollo, de sus prácticas, también conocimiento político que hoy están justamente atravesando por eh, esta situación. Si mal no me equivoco, es una organización que tiene más de tres décadas. Exactamente, iba a decir que es una organización que ha estado desde muchos años en Brasil y que es conocida, digamos, un reconocimiento mundial por la reforma agraria. O sea, fue como de los primeros países que tuvo una gran reforma agraria que tuvo a los campesinos como con poder y estaban mostrando esas reformas. Y hoy por hoy son 14 los miembros capturados del MST, digo, porque esta situación que se dio en la escuela, por ahí de la que vos vas a comentar un poco más, también se ha dado en otros, en otros territorios, esto que vos decías de que el MST es un movimiento bastante federal y bueno, por lo que han llegado noticias, han ido capturando, entre comillas, o obligándolos a, y metiéndolos presos a distintos dirigentes y distintas cabezas de este movimiento. Sí, justamente ella me estaba comentando que en estos dos últimos años el movimiento MST ha sido bastante perseguido, o sea, hay una criminalización y hay persecución ideológica y como vos decías, o sea, tenemos a dos, o sea, tienen dos compañeros del MST exiliados porque no pueden volver al país, mm. eh, tenían, como tú decías, ya capturados y justamente la toma de la escuela Fernández fue porque estaban buscando una de esas personas y creían que estaba en la sede de la escuela y bueno, iban a irrumpir de forma violenta en el espacio. Eh, sin más, eh, podríamos tal vez escuchar la voz de Roxana Fernández contando justamente lo que pasó en ese lugar. Dale. Você é Steven, na toma da escola? Estava sim, eu sou responsável legal pela Escola Nacional Florestan Fernandes. Estava numa atividade aqui na escola, eles não, não estavam dispostos a dialogar, seja com quem fosse. O que foi o que aconteceu lá? Então, no dia 4 de novembro, chegaram várias viaturas, em torno de 10 ou 12 viaturas da Polícia Civil do Estado, aqui da região, do Estado de São Paulo, para buscar essa pessoa com um mandado de prisão preventiva. Eles incorreram em várias ilegalidades desse processo, que é primeiro que chegaram com o mandado de prisão preventiva no celular, não trouxe impresso. Outra situação é que os soldados que estavam aqui, os policiais, não reconhecemos os seus nomes. No uniforme não havia identificação. Terceiro, eles queriam adentrar a escola no espaço físico sem uma, um outro mandado que se chama de busca e apreensão. E quarto, para um diálogo, criou uma situação que entraram pela janela da recepção da escola. Os portões estavam fechados e eles não entendendo que o argumento era de que não estava aqui a pessoa, que eles entraram de forma muito violenta e se depararam com um grupo de estudantes que estavam dentro da escola já próximo do portão, que fizeram uma barreira para impedir que eles descessem até a estrutura de sala de aula, o nosso prédio pedagógico. Quando deparar com essa barreira dos estudantes, eles se desesperaram e começaram a atirar. Inclusive porque um dos policiais ameaçou quando chegou ao portão da escola, dizendo: Nós viemos aqui e alguém vai sair morto, ou um de vocês ou um nosso. Mas ele, no final, disse: Vocês vão perder, ou, ou seja, eles vieram aqui dispostos a fazer, causar qualquer situação. e foi o fato, né, aqui na Escola Nacional, consequência de toda essa perseguição e criminalização aos movimentos e ao MST. Bueno, escuchamos acá las palabras de Roxana Fernández y bueno, ejerciendo mi rol de traducción les voy a contar todo ya en, el, en español. <laughs> Eh, cabe resaltar haciendo un pequeño lapsus que nos están escuchando desde Brasil, que yo les conté que iba a estar contándose su situación. Entonces, mucho obrigada Roxana por compartir con la gente aquí las cosas que están aconteciendo allá. Es muy importante que Argentina saiba las cosas do jeito que é y e que no sea o jeito errado que los medios de comunicación mostram para acá. Entonces, por eso, a gente está muy feliz de em Madre Selva compartilhando situación. Entonces, sin más, voy a pasar a traducir. Eh, ¿Estuviste en la toma de la escuela? Sí, estaba. Yo soy responsable legal de la escuela Floresta Fernández. Estaba en una actividad aquí en la escuela. Ellos no tenían la disposición de dialogar. ¿Qué fue lo que sucedió? El 4 de noviembre llegaron varias patrullas, 10 a 12 patrullas de la Policía Civil del Estado de aquí, de la región del Estado de Sao Paulo, para buscar a esa persona por un mandato de prisión preventiva. Ellos cometieron varias ilegalidades en el proceso. Primero, llegaron con la orden de prisión preventiva en un celular, no lo trajeron impreso. Otra situación fue que los soldados que estaban no tenían sus nombres en ningún lugar reconocible. En su uniforme no había identificación. Tercero, ellos querían ingresar a la escuela, al espacio físico sin otro mandato que se llama búsqueda y encuentro y captura. Y cuarto, la falta del diálogo creó una situación de irrupción por la ventana de la recepción de la escuela. Los portones estaban cerrados y ellos, al no entender el argumento de que no estaba aquí la persona, entraron de forma violenta y se encontraron con un grupo de estudiantes que estaban dentro de la escuela y que se aproximaron al portón para hacer una barrera para impedir que ellos ingresaran hasta las estructuras de los salones de clase o el edificio pedagógico. Al toparse con la barrera de estudiantes, ellos se desesperaron y comenzaron a disparar. Inclusive, uno de los policiales amenazó al llegar de la puerta diciendo, nosotros vinimos aquí y alguno va a salir muerto, o uno de ustedes o uno nuestro. En el final dijo, ustedes van a perder. En conclusión, ellos vinieron aquí a cazar disturbios sin importar las consecuencias. Eso fue lo que sucedió aquí en la Escuela Nacional en consecuencia de la criminalización y persecución ideológica de los movimientos y del MST. Bueno, María, muchísimas gracias por poder traducirnos estas palabras. Sabemos que sigue siendo una situación delicada la que se vive hoy por hoy. Le agradecemos también a los compañeros que del otro lado están escuchando. Venimos de semanas bastante brasileras. Estuvimos hace dos semanas escuchando también una compañera que contaba un poco lo que había pasado en Mariana con el derrame. Se cumplió un año el derrame de la mega minería. Hablaremos ahora en un ratito nomás con gente de Manaus. Así que una jornada que, de solidaridad también con los compañeros brasileros que sabemos que están viviendo situaciones muy similares a las que se están viviendo acá en la Argentina, tanto de persecución política, tanto de avance del sistema extractivo, y por eso es importante ¿no? también unir estas luchas y saber que bueno, que todos estamos viviendo situaciones similares en distintos lugares de, Latinoamérica y que el pedido es uno solo y que es importante que se vuelvan a unir y a converger todas estas organizaciones también que tienen demandas similares. Que siga la lucha y bueno, todo eso. Muchísimas gracias por recibirme, chicas.